bertze bide gaituk, Kultur alea. Ba gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur haste bukaera honi begira jarriko gara, ostiralera begira zuzen azkainen, azkaineko gaztetxean, edu zabalak eh, bere azken liburu baitu aurkeztuko. Inauteria, gizakia naturaren kontra izenburupeko bere azken lana aurkeztuko duain zuzen azkainen, gaueko sortzi terdietan. Ba, bere, liburuaren inguruan setasunak bilduko ditugu orain, aitor errazkin lankidearekin, mintzatu baita edu zabala, eta mm, bere adirazpenak gurera ekarriko ditugu. Bere lan honi buruz, zera, kontatu baitegu. Eh, bueno, 2002an hasi nintzen, eh, hain zuzen, eh, inauteri lotutako ipuin bilduma batekin, inauterietan de izena zuena, eta geroztik egin ditu beste bost gehiago zeigarren aizen gure Orduan, bueno, generoak ikutu ditu pixka bat denetarik novela, erdi historikoa, e, bata zen ezka, zera almadiari buruz, erronkariko almadiari buruz, gero egin nuen beste bat, eparodia bat, e, peretsiko zalen inguruan. E, gero hemen txingudi badian e, kokatutako e, novela mitologikoa, e, aiako izenekoa, gero baita ere poema poema liburu bat, eta hau da azken ja, ensaio bat. Bueno, ensaio do, ensaio igualitz botoloa da gogo eta literarioa ditzen dionik e, Euskal Herriko lau iauterietan oinarrituta dago, mhm. baina baita ere bestelako referentzia batzuk jasotzen ditu. Mm -hmm. Bai, prinzipioz, eh, bueno, ni begira da jarri diot e, lantzeko e, joaldunei, ituren zubietakoei, altxasukoei, eta baita maskara da zuberokari. Eta hoietan aukeratu ditut horiek egen zuzen nekazal inguruko inoteria dira, ba, zarre, bueno, zarrenetarikoa naiz eta altxasukoa berreskuratutakoa den, baina antzinako elementuak ditu. Eta horre pixka bat e, lastoa, kenduz nolabait esaterren, e, eh, saiatzen naiz begiratzen, eh, bueno, nire interesatzen zaidan argudioa, eh? lau inauteri horietan. bueno, ipatu ditugu Euskal Herretik kanpoko jauterien e, bueno, e, referentziak egite dituzula, kasu batzuetan, baita ere, konparatuz gure jauteriokin. Bai, e, konparatzen du joaldunena, e, eh, kuker, kuker inauteria badago Bulgarian, en Xuxen eta antzekotasun handia ditu, bai jaskeran, bai planteamentuetan, e, gero baita ere, bueno, ekartzen du, e, masai tribua ere, ba, ezaguna da, bere dantza ritualetan ere, jauziak duen garrantzia, eta konparatzen ditu, hain zuzen, e, dantzariek egitu den, e, nor gehiago karretan jauziak garrantzia ondia duen, eta, bueno, nire ustez da, amalurra ez, esnatzeko, jauzi kolpea amalurrari ematea, eta lago referentzia batzuk egiten dira bai. Kaosa hitza erabil izan duzu, bai. ez da. Bai, kaosa, bueno, hemen dauen planteamentu da pixka bat, e, eh, eh, begira da edo gogoa, pentsamentua saiatzu behar garela jartzen garai bateko eh, hau da, mitologia eta inauteriak sortu omen ziren garaia haietan, ez? Orduan gure gaurko begira da, begira hartara eramatea e, orduan hor planteamentua da ordena da pizka garai batean hasiera batean kaosa zen nagusi jendeak edo gure arbasoek ez egiten oso ondo zergatikan gertatzen ziren hainbat fenomeno meteorologiko sei naturalenak eta bar eta horren aurrean ba pizka bat eraiki zuten beste hainbat kulturetan bezala e, mitologi mitologia bat, ez? Eta e, mito hoiekin ja pixka bat ordenatu zuten edo justifikatu zituzten hainbat gertaera e, naturarenak, eta gero hori ja e, nolabait eraman zuten e, inauterietara. Eta hor daukagu gero, ba, antzespen bat, non nire ustez e, antzesten dena da, gure ustezko nagusitasuna naturaren gainean. Bueno, mitoak aipatu dituzu, zerrenda bat egin duzu horri buruz, mm eta batekin, maskaradak, bueno, lantz, pixka bat e, horri buruz. Zakite egia da, bueno, zerrenda luzea dela, baina baten bat aipatzeko tan edo idazterako orduan interes perezi bat piztu eh, mito bat, zein azpil marratuko zen. Bai, begira, enxuxen eh, altsasun, e, altxasun, bueno, e, lau inoteri hauetan, irutan esango nukenik, gizakia naturaren gainean jartzen dela, baina badago bat, nire ustez, dala altxasuko momotxorroa, Hain zuzen Enrique Zelaiak berreskuratu zuen, abeste jende batekin batera mila behatzion da irurogei aldean. Eta da, bueno, e, minotauroaren e, irudipena edo egiten du. Eta hor da, mito bat ba, kontrola ezina. Ala nola maskaradan zein lantzen e, zaldiko edo zamaltzainari ba, kasu batean e, ferratzen dute eta bestean e, zikiratzen duten, horrekin adiraziz ba, natura menperatzen dutela, baina momotxorroa noroizbait eh, entzuleak egon badira altsasun garaite zina da. Orduan ateratzen dira taldeka odolez e, bustita, atzeko aldean eh, larrua, aurrekoan e, bueno, buruan adarrak eta sardeakin eta egiten dutena da erasotu e, personak, erasotu personak eta ez dago garaitzerik, ez, ez du burua makurtzen gizakiaren kontra eta bueno, hor dago gero hainbat kulturetan daukagu mito hori, ez? Zenaren edo mit, uro uruaren ez eh, zezen basatiaren e, goraipamena edo. Bueno, beste mito bat jarrituko dugu, behar bada, aski ezaguna dena zanpantzar. zer mm. esan, esan dezakegu ba, persona jo ni buru? Bueno, prinsipioz, eh, bueno, e, frantzesen, frantzesen jauteria dena zain, edo aipatzen da, Principio horrega irudikatzen du inauteria, claro, nondik heltzen diozun badoka beste beste irakurketa batzuk, ez? Inauteria izan daiteke, ba, behar bada Tolosan egiten den bezala momentu batean beste gizarte bat jartzen da indarrean herri horretan eta orduan e, iroltzen du gizarteeko moldeak. Beste irudikapen bada, bueno, ba, Elizak esarritako e, murrizketa guztien aurrean, ba, em, aldarrikatzea, ba, bueno, edaria, janaria, sexua eta alako gehiagikeriak, ba, nolaz baita eh, eskape moduan, ez, eh, gizarte estu katoliko horren aurrean. Hori nik printzipio principio semen ez dut aipatzen, baina bai da beste irakuketa posible bat, e, bueno, reala inauterien inguruan. Bueno, erlezia aipatu oso, samarra dago, ba, gare batean baita herria eta erlijioaren arteko talka ikaragarri handi izan zela. Ba, horre joaten magara atzera, e, bueno, e, e, gizarte pagano bat ekin topatzen gara. Eh, Eliza katoliko zer egin zuen, ba, maila guztietan, eh, bai ospakizunekin, sostizio, ekinozio eta bestelako mito paganoekin, demagun olentzero, egin zuen, e, bueno, kristautu. Kristautu, zehiatu zen kristautzen, eta orduan, ba, e, saiatu zen ba, gizartea bere aldera ekartzen. Dena den, mm, nik aldarrik duena da, pixka bat e, inauteri hauetan, lau inauteri hauetan da beste batzutan ere, pixka bat e, bueno, jarraitzen duela horrez, paganismoa edo gure sustreietako kultura eta apen hori. Bai du Zabala garagartzaren adirazpen hauekin geratzen gara eta gogoan hartu beraz, eh, inauteria gizakia naturaren kontra izenburupeko liburua plazaratu duela berriki. Eta liburua azkaineko gaztetxean aurkeztuko duela ostira lontan hitza mintza elkarteak proposaturik. Kultur alea Ba musikarekin eh, segi dezagun orain, Kentzazpiren azken bildumako pieza bat entzungo dugulari kain zuzen izan ere, Kentzazpik orain dela egun gutxi Foeniko Berus izeneko lanarekin bideoklip berri bat baitu aurkeztu eta horiekin batera data berriak ere bai. Kontzertu biran murgilduta, jakinarazi baitute besteak beste martxoaren bostean miarritzeko atabalean eskeneko dutela zuzeneko kontzertua. Beraien azken lana aurkeztuko dutelarik bertan. Kultur Alea. Gaur, e, eh, ko urtarriak iguan, bueno, ba, hemen eh, estrenatuko dugu gure obra, Albaola Itxas Kultur Faktorian, eta Donostia 2008ko eskutik gatoz, beraik sinatutako programa baten barnean, Itxas Gileak. Babiarko egunera begira jarriko gara orain, bihar Astrolabium Teatroa Kompainia berriaz interesatuko baikara izan ere, Mikel Sarrigeren eskutik sortutako talde berriunek Epetrel Julio Villarrekin solasean izeneko lana baitu atontu. Ba Euskaraz, hotxaiaren ogoita zehiontan, ez zinatuko dute ondarribiko itxasetxe auditoriumean, eta bada, albaola itxas kultur faktoriak eta dolustia bimia eh, martxan jarritako itxasgeiak programaren barruan atunduriko honen inguruko argibideak, bilduko ditugu bihar Mikel Sarriegi obrako zuzendariarekin mintzatuko baikara. da, ez da mm, esaten zailen kuaderno de bitakoro, marinelen kuaderno de bitakora bat aluso, etzik eta bizitzako filosofia eta gogoeta bat, ez, modu poetikoan idatzita dago. Bauntan arte bitxi gara gaurkoan entzule, aletik besterik ez, bihar arte eta bien bitartzen ongizan, Aio. etzen garretan dagoen idean barna eta ene oniak Lurraukitu ukitu egundoko aritza sortzen da ez zuetara bezelakoa oieroa Ondarrean egin atzan eurtzera Orain dikere atzera Atzan eurtzera begira baituzu Begiratzen baituzu zu bezelakoa nahi zoi gaua Isila eta sakona Haine bakar dadearen bihotzean Bada erditzen ari den jainko sabat Eta bertan zerua ta infernua bat egiten dira. Ez zuetzara, ez zara, ni bezelakoa oie bai zaitu Eta osinaren dei kanta Dei kanta kizitzen Zu bezelakoa nahi zoikaua gaua Pasa eta ikaragarria Ene belarriak menperatu berrien enperatu herrien garrasiz Eta aztu lurren asperenez Eterik baita ben tarara tarara ni besela kua oi herua oraindik ere eskura mikipia laguntzat daukazu eta adiskide izatea lortzen Zu bezelakoa nain zoikaua Bioz gogorra eta beldurgarria Ene garretan dauden itxasontziek argituan baitago Ta en Espainia kildako gudarien Odolez bustia Ez zuetzara, etzara Ni bezelakoa oraindik ere zure bizkiari mare grinak dauzkatzu eta etzara bihurtu zu aurre lege bakarra zu bezelakoa nahi Katze eta piperren eitzalaren babesean Lodagoen ura harto birginaz Mozkortuan baitago orain Eta jarraitzen didan emakumeak Ekatu egiten du alaiki Ez zuetara etzara Ni bezelakoa oieroa Zure harima zazpi toleseko oialetan inguratua baitagoa Zelakoa nahi zoi gaua Jasaleetan grinatxua Bene bularrean zimeldu musuzko Ila torretan Amekan maitale vai talvez irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ibitik ez!